muna cikin tafsirin surati maryam a za mu fara da ansa tambayoyi kamar yadda muka saba kafin mu ci gaba da tafsirin ayoyin wannan sura akwai wanda ya rubuto yake tambaya da cewa ya halatta ya rage shekarunsa saboda ya yi nysc wato shi so yake ya yi nysc da wasu na so su guje mata shi so yake yi saboda almannuwar salwa da ake bayarwa don ba haka ba to menene abin sha'awa har da zaka har da zaka yi ƙarya saboda kai an haife shi 84 ya maida shi ya maida shi 89 wannan ba daidai bane in kai haka kai laifi a duk abin da aka ce ga shar'i ga kuma waɗanda aka ajiye abin dan su kai kai dabara dan ka shigar da kanka alhalin baka ciki dan ka samu wannan abin to ba halal ɗin ka ne ba ba saboda in kai haka da farko kayi ƙarya na biyu kuma ka ci abin da ba ba naka ba sai wani kuma da yake tambaya cewa wani da ya cinikin sa aka sallama masa ya tafi ya ɗauko kuɗin ya biya kafin ya dawo sai sannan ya kasa wato ya mutu to wane ne cike asara shi mai sayarwar ko shi mai sayar? to a ka'idar ciniki don ka ce ka saya an ce an sayar maka bai tabbata ya zama naka ba sai ka karba sai ka karba abin ta hanyar da ake karbar irin wannan abu akwai abin da in ka karbi takardinsa ka karbi shi ba ɗaukowa za a baka ba akwai abin da sai a ɗauko an baka akwai abin da nan gurin inda ka sai shi nan yake zai ci gaba da zama kuma ka karba saboda wata hanya da ta tabbatar da karba to kamar sa in yana hannun bai shi bai sallama maka shi ba to bai zama naka ba tukuna dan dai kawai ya ce ya sayar maka kace ka saya ba kama ba shi kudin ba bai karbi kudi ba to a irin haka in ka in wani abu ya samu sannan shi mai sami mai shi ne ke da abin da shi ne ke da zaman saboda a wannan yanayi kai ma bai halatta ka je kai ciniki da wani ba ka sayar masa bai halatta ka je ka sayar ma wani ba baka karfi san ba inda ka da ka tafi sai ka gamu da wani a hanya yana neman sa kai nan ka yi cinikin sa dubu ɗari sai ka ga wani yana neman sa sai kuka yi ciniki ka ce masa ina da wani sa mai kama kaza mai kama kaza ko wataƙila ma da wani kulin shi kusa da shi ka ce kamar wani son can da kake gani nawa ka saya ya ce na saya dubu ɗari da hamsin to bai halatta ka sayar masa ka karɓi wannan kuɗi ba saboda mai saboda baka karɓi san daga gurin wanda ka saya ba bai zama naka ba ba ka da zaman ɗinsa yasa ka'ida ce mashuriya kuma ah, an yi ijma'i akan ta al-kharaju bid kana cin ribar abu yayin da yanzu zaka biya zaka dau asarar to kaga ashe wannan zaman din tunda ba ana ba a ka yake ba to ba kake da ribarsa sa ba to haka nan asarar ma ba a hannun ka yau tana gurin shi bai abin ah, sai kuma wanda yake tambaya game da miƙe kafa lokacin karanta alkur'ani ko kuma ko karanta wasu littafai na musulunci ya ji wasu sun ce ba kyau babu wani dalilin da ya ce miƙe kafa don za ka karanta alkur'ani ba kyau babu wani nassi duk wani abin da za ka ce zunubi ne sabo ne ba zai yi ka faɗa haka kawai da ijtihadi ba kawai ne ce ya ijtihadi ya gano ba tare da yana da nassi na alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauraka babu kuma wani nassi da ya nuna cewa dan ka miƙe kafanka kana karanta alqur'ani ko ka miƙe kafanka kana karanta sahihul bukhari ko wani littafi na musulunci kai wa Allah ne babu nasin da ya nuna haka la a cikin alqur'ani wala a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka tabbatar da abu kaza laifi ne yana bukatar nasi sai kuma wanda yake tambaya akan sunnatul wudu wato mutumin da zai yi alwala yayi raka'a biyu yake tambaya game da falalarta falalar hadisai sun zo da annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke nuna falalar sunnatul wudu kamar hadisin Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa da yake cewa yace aka masa ruwan alwala aka kawo masa yayi alwala kamar da hadisi yazo sifar da yadda yayi alwala sannan sai ce man tawadda na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwalan sai yace man tawadda nahwa wudu'i hada thumma salla rak'atayn thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsuhu illa ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwalan da nayi kuma yace duk wanda ya yi wannan alwalan sannan ya tashi ya yi sallar a biyu bayan ya yi alwala ba tare da yana wasu wasi cikin sallar ba to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifuka. akwai hadisi a cikin wanda yana cikin sayo muslim akwai hadisi ma har ala a cikin sayo muslim hadisin ukbatun mu'amil, wanda ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da hadisi annabi ya yi nisa ga bayar da hadisin sai ya ji shi yana cewa babu wani musulmi لزي الولاء يكوت الولاء من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم ويصلي ركعتين مقبل بوجهه وقلبه الا وجبت له الجنه yace sai النبي صلى الله عليه واله وسلم wa و babu wani musulmi da zai tashi ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi ya sallah raka'a biyu face yana mai fuskantar Allah da zuciyarsa da fuskarsa wato yayi sallah raka'a biyu cikin kamala cikin nutsuwa Ya ce face an a wannan aljanna ta waje gare shi haka na akwai hadisin Bilal a yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga aljanna aka kai shi aljanna tafiyar da aka yi da shi aka nuna masa aljanna to sai ya ji motsin tafiya sai ya tambaya motsin tafiyar wane ne wannan sai aka ce masa motsin tafiyar bilal a aljanna sai kuma ya ga wani babban gini babban gida ya ce wannan fa aka ce masa ai wannan wannan gida na wani mutum ne yace to ai ma mutum ne ce na wani balarabe ne ce to ai ma balarabe ne yace na Umar ibn al-Khattab to shine da ya yake tambayar Bilal cewa wani aiki ne yake kwaɗayin cewa Allah zai masa sakayya a kansa ce to shi bai san wani aiki da yake yi ba ya dai san cewa duk sanda zai alwala to zai tashi raka'a shi wani abin da ya sani kenan a wata ruwaya yake cewa bai masabab ni ya bilal aljanna da bai kake hakar riga da zuwa aljanna ce ya rasulullahi ni dai na san in dai dai alwala to zai raka'a to wani ita ce suke cewa sunnatul wudu kaya alwala ka tashi kai raka'a mai tambayar yana tambayar cewa to idan ya zama da akwai eh, abin da eh, rawatib ba ratib abin da sallah cikin rawatib ba za ta wadatar ita wannan sunnatul wudu shine kai alwala ba wai ka tashi wata sallah bace a kai alwala ne dan ka zan cikin zahara ko ne yaushe to amma dai ba za ka zauna ba bayan wannan alwala sai kai raka'a ita wannan ita ake ba ita ce ba ta cikin rawatib rawatib waɗannan salloli ne daban ita wannan salla ce da kai ta rakoyi ne biyu da kai saboda kai alwala wannan shine falalatta yake tambayar cewa to za a iya jinkirta saboda larura to ba san me yake nufi za a iya jinkirta saboda larura ne kai alwala ka samu lokacin alwala za ka samu lokacin a biyu in kuma har baka samu kai ba za mu fata a kai wajibi mace? ba wani abin da ya zama wajibi a ciki abu ne da falala in baka samu ba yanzu gobe kai sai kai an jima kai alwala sai ka sai ka yi raka'a biyu ba wai ta akai dole dole sai an yi ta ba sai wanda yake magana yana fama da warwarewar alwala da zai alwala to ba zai dau lokaci ba zai warware za ta warware to wani lokaci aka zo sallar asham inda zai alwala aka fara sallar asham za ta warware to yana fama da ko dai salisul ba ko wani abu mai kama da wannan da yake yawan warware masa alwala to musulunci ya yi rangwami akan wanda yake irin wannan larura ana bukatar sa duk sanda zai yi wata zai ibada da take da bukatar alwala ya alwala to amma in yana yi koda wannan abun da yake warware alwala ya same shi ko rihi ne ko bawali ne to kada yanke abin da yake da ibada ci gaba har ya gama wannan aikin da yake na ibada in kuma wani ya zo irinsa ko wata sallar ta zo to sai ya sake mata alwala wannan shine abin da musulunci ya zo da shi dangane da wannan ah, sai wanda yake tambaya game da mutumin da zai nemi aiki da takaddun da ba nashi ba da dan uwansa wannan ya karɓe nemi aiki da takaddun da ba nashi ba wannan aiki harama yake yake ci wanda zai karɓi takaddun wani da dauke shi aiki akan shi ne mai wannan takardun a duba takardun nan akan cewa eh yayi kokari kaza kuma dama irin ake nema alhalin ba shi ne. wannan da'awar abin da ba naka ba annabi yana Allah subhanahu wataala yana cewa wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna san arka yi musu da abin da abinda ba su suka yi nabi yana cewa al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisai sau kalabisai sau eh, kalabisai sau saubai zo kalabisai duk mutumin da zai rika yin kafafa da abin da ba shi ba kawo kawai wanda zai samu kayan da ba na shi bai saka yana yana yana tinkaho da su kaga aikin banza ne kayan aro ko taguwa ta karya da ba taka ba sau da ka haramun ne al-ushni nabi na man gashana fa laysa minna haka bai halatta ba ka ka dauki takaddun wani ko na wanka ko na ƙaninka ko na abokinka ka dai a baka aiki da wannan takaddun a duba a baka aiki da wannan in an baka aiki ne saboda an an gwada ka akan aiki ka je da takaddun akwai inda zaka je da takaddun a ce mu ba takaddun ne suka dabe mu ba ba takardun ka ne suka zame mu ba ka zo mu gwada ka mu ga abin da muke so ka yi mana ka'iya sai aka zo aka gwada ka sai aka ka'iya sai aka dauke ka nan wannan ya halatta ka shi abin da aka baka ba an dauke ka bane dogaro bisa takardun ka an dauke ka ne bisa iyawarka akwai kasashen da ba ruwan su da takardun ka in ka ga makaranta ma kana zuwa interview za a ce a takardun ka za zo a koya a ce kai abin da ake so a kai a gani in kai akwai wanda ce an dauke shi a irin aiki har yau ana biyan sa ba a tambaye shi takardun sa ba kin da yake aiki shekara da shekaru ba a taba taban tambaye sa sai dai promotion to ake masa wani kuma ya zo da kayan takardun fayil guda a kore shi saboda bai iya ba wasu takardar ce kawai ta ce sai iya amma kuma su ba su iya ba saboda ka idan gwada ka aka yi aka dauke ka ba an ɗauke ka ba ne based on wannan takardun to abinda kake ci halin kake ci sai maganar wanda yake tambaya akan maganar ƙauracewa mai laifi a ƙauracewa mai laifi wani irin laifi ne zai a ƙaurace masa wani laifin da yake laifi ne na saban Allah da zai nuna bayyana shi a cikin jama'a ana gani ana masa nasiha baya ji to idan ƙauracewa za ta yi amfani ana iya ƙaurace masa don kaurace wanda zai za ta yi amfani sai kaurace masa amma ba za ta yi amfani ba wataƙila ma za ta ba shi dama ya ci gaba da abin da yake fiye da yadda yake a farko to a nan ba a sa kaurace masa akwai wanda an kaurace masa zai ji zafi abokansa duk gaba ɗin su dina harka da shi a daina kula shi a daina masa magana to abin zai masa ciwo to wannan sai a yi masa haka don ya zan ladabtarwa gare shi akwai wanda shi daman so yake a kyale shi ana kaurace masa shi kenan kansa ta yanke saka sai ci karansa ba babbaka to irin wannan ka a kaurace masa a nace masa in an kula kaurace wa yake so akwai wanda kowa ya fi karfin ka kaurace masa saboda mai saboda akwai wani abu da yake haƙƙinsa akan kamar uba ka kaurace uban ka gaba ba ba ka yi ko mun laifin sa haka zaka hakura kai ta masa da'a Allah ya wa jahadaka ala tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'u wa sahibu ma fi dunya ma'ruf kada ka bi su akan shirka amma kuma ka zauna da su lafiya kan abin da za su sa ka kai na laifi kakka yadda ka yi ka saba wa Allah amma kuma wannan bai baka dama ka gudu ka kyale su ba sai idan idan ga cutar da kai za su yi wannan kuma shine zai sa ka bari ka bar su dan za su cutar da addini amma ba wannan ba to ci cigaba da hakuri da su akwai wanda in ka kaurace masa kai zaka cutu ba shi zai cutu ba da cin ka da shan ka da komai na kai na karkashin sa to ka gudu ka je ina kana kaurace masa kai zaka azabta kanka maimakon ka hora da kai kake hora kanka kaga wannan dole ka hakura sai tambaya game da sallah a gurin da ake daura kananan dabbobi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da sallah a gurin da ake daura kananan dabbobi yace babu ko annabi ya halatta yin sallah a gurin da ake daura kananan ya hana a yi sallah inda ake daura raƙuma marabid al-ibil amma warqasa fi salati marabid al-ghanam mafa'il al-ibil ko ko marabid al-ghanam mafa'il al-ibil sune gurin da ake daure raƙuma su ma ba wai saboda najasa ne ka ɗauka ko saboda bawalin ko kashin su najasa ne a bawalin ne da kashin sa ba najasa ne shi ya ma aka halatta a sha don magani an yi haka ne saboda wurin shaidanu wurin matattara shaidanu ne inda rakuma suke to wurin zaman shaidanu saboda ka kamar kamata ka shiga mun kana sallah ba kada wani abin cutarwa ya same ka gama banda marabitul ghanam su wani ana iya sallah a inda ake daure su da ƙarshe akwai wata baiwar Allah da ta bada taimako na atamfofi da wasu kayayyaki na maza don a taimaka wa marayu saboda kan yi mata addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saka mata da mafi alkhairar abin da ta yi Allah subhanahu wata'ala ya dauya mata mizanin ta da su ubangiji wata wataala ya sanya su da cikin masu ceton kara da gobe kiyama kuma duk waɗanda suke da niyyar aikin alkhairi irin wannan Allah ka ba su damar yi ubangiji ka karɓi ayyukan mu na masu kyau wannan baiwar Allah ta bude kofar alkhairi ga wanda yake da halin taimakawa ko ba abu da take kamar da aka sani an saba karɓar taimako da ake taimakawa marayu musamman ma ga sallah tana zuwa zuwa musu abin da za su farin ciki kamar 'ya'yan masu 'ya'ya saboda haka sai a ci gaba da taimakawa Allah subhanahu ala ya ba mu lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فأنا مكتايا وسلام عليه يوم maulida. aminci ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi wa yau ya mutu, da ranar da zai mutu wa yau yawma yub'athu hayya da ranar za a tashe shi da rai A jiya mun ji yadda Allah subhanahu wataala ya ambata mana sifofi da ya albarkaci Yahya alaihi salam da su Allah ya albarkace shi da sifofi waɗanda dukkanin su sifofi ne na jagora wanda zai yi jagoranci kuma a samu nasara cikin jagorancin nan nashi kuka ce irin waɗannan sifofi wajibi ne a samu kwatankwacinsu. su ba mu ce a samu kamar su wani annabin Allah ne to amma dai a kwatanta abinda zai yi a kwatanta cikin sifofinsa akwai sifofin da asiyasiya ne dole a same shi ga shugaba to daga cikin irin sifofin da ya samu wanda ba kowa ne zai samu wannan ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya so shi da babban rabo ta ce wannan sifa ta takwas wa salamun alaihi aminci ya tabbata gare shi wasu malamai suka ce anan sallama ce ubangiji ya yi masa sallama ce ubangiji ya masa sallamar ubangiji ta fita kowa duk wani wanda zai maka sallama fata ce yake fata ne yake yi maka amma ubangiji in ya ce wa salamun alaihi to magana ce tabbatacciya da babu sofanan shakka a cikinta duk wanda ya ce maka assalamu alaikum yana maka fata amma ubangiji in ya faɗa to wani tabbataccen abu ne yake faɗa dangane da kai zaka wasu malamai suka ce gaisuwa ce ubangiji subhanahu wata'ala yake masa wacce ta bi komai wasu daga cikin malamai suka ce assalamu alassalamu ana ana nufin ana nufin al'aman ana nufin aminci to gaisuwar Allah subhanahu wata'ala ai cike take da aminci shi yasa al-Imam Shankiti yake cewa babu wani bambanci tsakanin wanda zai ce gaisuwa ce daga Allah da wanda zai ce ana nufin aminci duk abu ɗaya ne saboda gaisuwar ubangiji subhanahu wataala cike take da aminci wanda Allah subhanahu wataala ya yi masa sallama to ya gama samun aminci sauraka yace wa salamun alaihi yawma wulida aminci ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi wato ya samu kubuta daga dukkan abin da zai cutar da shi daga dukkan abin da zai masa ciwo ya kubuta daga wannan a ah, a cikin waɗannan yanayi guda uku yau wulida wa yau mai mutu wa yau mai su hayya ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar za a tashe shi yana da rai wannan yana nuna cewa ya samu kubuta ya samu kubuta daga sharrin shaidan ya samu kubuta daga hukumar Allah subhanahu wataala a nan duniya ya samu kubuta daga ainihin wuta ranar gobe kiyama kuma yana daga cikin waɗanda za su shiga salam ita ce aljanna sufyan ibn uyayna alaihi rahmatullahi yake cewa awhashu ma yakunu al-khalqu fi thalathati mawatin gurare uku halittu sun fi shiga cikin halin tsoro da kewa a lokuta guda uku sun fi kowane lokaci kewa da tsoro ga halitta yau ma da ranar da za a haifi mutum ko yau ma da ranar da za a haifi mutum fayara nafsahu hari da kana da fili ya ga ya fito daga rayuwar da da yake ciki kafin a haife shi wa yau ya mutu da ranar da zai mutu fayara kauman lam yana ya yaga wasu mutanen da bai taba garin su ba sannan kuma yau yawma yub'asu da ranar da za a tashe shi fayara na fi azim ya tashi ya ga kansa cikin wani babban gangami da bai taba ga irinsa ba to babu wani lokaci da mutum yakan shiga kewa da tsoro da fargaba irin cikin waɗannan lokuta guda uku to shine ibnu uyayna rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa fa akrama Allah fiha yahya ibn zakariya fa akrama Allah fiha yahya ibn zakariya fa khassahu bis salam alaihi sai Allah subhanahu Ta'ala ya karrama Yahya ɗan Zakariya a cikin waɗannan lokuta guda uku ko a cikin waɗannan yanayi guda uku ya keɓance shi da sallama cewa salamun alaihi yawma wulida wa yau yawma yamutu wa yau yawma yub'athu hayya al-imam ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi yana cewa sirrin da yake cikin keɓance waɗannan lokuta guda uku lokacin haihuwa da lokacin mutuwa da lokacin tashi domin hisabi ya ce shi aminci ana shiga matsananciyar bukatarsa lokacin da ake tunkarar wani abu na halaka ake tunkarar wani abu na bala'i na tashin hankali a lokacin kowa yake bukatar ya samu aminci babu wani lokaci da mutum ke bukatar ya samu aminci kamar irin wannan lokaci ce gashi yana fuskantar wani abu ko wani yanayi wanda akwai halaka cikinsa to waɗannan gurare guda uku duk suna kunshe da wannan shi yasa lokacin da yake cikin ciki yana cikin kwanciyar hankali da cinsa da shansa Allah ya hore masa baya fargabar komai yana cikin mahaifiyarsa amma da zarar ya faɗo duniya to yanzu ya faɗo cikin wani wani yanayi wanda zai gamu da abubuwan tashin hankali iri-iri zai gamu da bala'i iri-iri zai ga tututtuka daban-daban saboda haka da zarar aka ce an haifi yaro an haifi mutum ya zo duniya to shi kenan ya shigo cikin wani wata rayuwa ta jarraba ya shigo cikin wata rayuwa ta jarraba ta wahalhalu rayuwar duniya haka take Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Allah ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku sauraka duniya gaba daya gida ne na jarraba gida ne na ibtila'i haka dan adam yana zuwa duniya to ya shigo cikin wahalhalu laqad khalaqnal insana fi kabad Allah ce hakika mun halici dan adam cikin wahala haka duk irin dabarun da dan adam zai yi matukar da yana rayuwa a doron ƙasa. duk dabarun da zai yi na ya kauce wa wahala ba zai iya dole wannan wahala sai ya jita kullun tunanin dan adam ya zai samar wa kansa sauƙi. shi yasa tun ana tafiya akan dabbobi aka zo aka yi ta tunani har aka samu wani abin da ya fi dabba a sauri aka kera ana tafiya a kansa aka zo aka samu an ga shiga ciki ma kwan ya yi tafiyar kawai har zai baka wani iska ka ji wani sanyi na da musamman aka zo in ana hawan gidan sama da kafa aka zo ana yin wani wani wata guga da za ta ɗauke ka ce sama da kai wai ta litta wai duk dan adam ya kauce wahala shi ne kai ya sha wahala amma idan. wahalar dan sai ya sha ta matukar dai a duniya kake to fi kabat shi yasa wata rana ka tashi kanka yana ciwo wata rana ka tashi jikinka yana ciwo wata rana ka ko motsa jiki da kake yi kawai dan ka samu lafiya ai wahala ne shi motsa jikin wani wani gardi ne da shi ko wani zaki ne da shi za ka yi ka yi ka gaji shigi da fici da faɗi tashin da kake yi in ɗan kasuwa ne kullum kana cikin yaya za ka samu abinda za ka sayo ka ci ka sayar ka ci riba kullun ya kowane abu ya shigo hannunka kana tunanin abin nan ya fita daga hannunka ka ci riba kada wani abu ya zo ya faru ma'aikaci ne kullum haka za ka tashi da sassa ka tafi wurin aiki sai yamma ka dawo gida ka gaji tabbas in mai mulki ne kullum kana cikin damuwa kada mutanen ka su yi maka bore kana cikin damuwa wasu suna zagin ka wasu suna cewa baka iya haka cikin wahala ake babu wani abin da za ka yi ka daɗi gaba ɗaya yadda yadda yadda kake so haka rayuwar duniya rayuwar ce ta wahala shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sijnul mu'min kurkuku ce ta mu'mini aljanna ce ta kafin. wai sanda ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar yana daya cikin manyan malaman na hadisi mutumin mutumin masar ne ya rayu a al-qahira yana daga cikin malamai da Allah subhanahu wataala ya ba su wadata ga ilimi kuma gashi Allah subhanahu wataala ya ba shi duniya wata rana ya hawo keken dokinsa a wancan lokaci mai keken doki kamar wanda yake da wata makikiyar mota ce a yanzu irin wacce take miliyoyi din nan to ya hawo keken dokinsa ya zo wucewa ta gaban wani bai hude shi kuma bai hude yana cikin wahala yana cikin wahala ba yadda yake sai ya ga wannan malami amma akan keken doki yana ta gudu da shi wata rana ne sai ya tsare shi sai ya ce yana da tambaya ya ce kai annabinku ya gaya mana ya gaya ya kuce annabinku ya ce duniya kurkukun mumini ce aljanna kafiri to yanzu ni da kai wake cikin aljanna wake shi dai ya gan shi a gurinsa dai ya san shi kafiri ne to yanzu wahalar da yake ciki a ce shi aljanna yake kai kuma dadin da kake ciki a ce a cikin kurkuku kake waye cikin bai ke kurkuku ibn hajar yake kai ne baka gane ba yace ni duk wannan abin da ka gani inda na ga abin da Allah ya tanada min a can a lahira a matsayina na mumini wanda imani da Allah to nan a cikin wahala nake daɗin yana can gaba ka in aka kwatanta abinda Allah ya aje min aljanna da wannan da kake cewa ni'ima to wannan kurkuku kai kuma in aka dubo in kayo abinda Allah ya da maka na azaba to zaka san cewa a yanzu aljanna kake sai za ba za ka so mutuwa ba saboda ka dan adam a cikin wahala yake ko yana so ko baya so haka zai ta zama to da zara aka ce an haihu ya shigo cikin cikin wahala don haka abin da ya fi bukata a lokacin shine shine salam shine abinci ya samu ya kubuta shi yasa wani mai hikima yake cewa ta'ammal buka at-tifli inda khurujihi ila hadhihi ad-dunya idha huwa yuladu tajid tahtahu sirran aziman ka'annahu بكل الذي يلقاه منه مهدد وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد yake cewa ka lura da yadda yaro yake kuka lokacin da ya zo duniya yana faɗuwa duniya sai fashe da kuka ka kula za ka akwai sirri mai ban mamaki cikin wannan kamar yanzu ya zo gurin da yake ganin akwai barazana a rayuwarsa za ka da ya fashe da kuka ba haka ba me zai sa yana cikin ciki inda can yake da kunci bai yi kuka ba sai inda ya zo gurin da yake da yalwa kamar duniya kuma ya kuka tabbas abin da ya hango cewa ya zo inda yake ya zai fuskanci barazana iri iri shi yasa ya fashe da kuka shi yasa yaro ana haihuwarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shedan zai yi wuf ya fara tsikarinsa wanda annabi ya ce wanda yana cikin sirrin kukan yaro lokacin da ya faɗo duniya tara kuka da to ɗan da ya tsifire shi ya ɗauko wani ɗan jaririn shaidani a aje tare da shi su girma tare shi ne ƙari da za su tashi kowa a nan yana da tashi. to wannan yana daga cikin abin da wahayi ne zai gaya maka shi amma waɗanda suke likitoci ko waɗanda suke masu ilimin ɗabi'a abinda za su ce maka saboda ya shigo wata rayuwar da ba ake sani ba ya saba rayuwa cikin ciki kawai kwaɗam sai ya je shi a cikin wata rayuwa wata iri wannan ta sa ya fashe da kuka to in akwai wannan ma to ba su san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba na cewa akwai tsikarin shedan shedan ne yake tsikararsa annabi ya ce duk banu adam ya gamu da wannan ban banda annabi isa alaihi salam ne Allah ya fitar da shi daga wannan Da haka wannan ya sa yake kuka a wuri na biyu da Allah ya faɗa ba ya mutu ranar da zai mutu ranar da zai bar wannan duniyar da yake ciki ya tsunduma cikin rayuwa ta barza. rayuwa ta barza ita rayuwa ta barza kamar ka kwatanta rayuwarsa yana ciki ne da razu duniya ya bar wata rayuwar da ya fi nutsuwa a cikinta ya zo wata rayuwar da bai taɓa sanin kanta ba kuma take cike da ƙalubale to rayuwar barzahu in ka danganta ta da rayuwar duniya ta fi ka danganta rayuwar duniya da rayuwar cikin ciki don bala'in da ke can ya fi wannan wanda za a faɗa ne kawai don a yi misali a kusanto da abin to kaga a irin wannan yanayi a ce mutum da zarar ya mutu ya shiga wata rayuwa ta barza to wani lokaci ne da shi ma yana buƙatar ya roki Allah subhanahu wataala ya ba shi aminci a wannan lokaci ya samu aminci to sai Allah ya lamince ma wannan bawa nashi yace ya samu wannan aminci shi ya samu amincin shigowarsa duniya zai yi fita duniya da salama ba tare da ya yayi nasara a kansa ba ba tare da shedan ya saukar masa da sharrinsa ba kuma zai yi nasara yayin da zai bar duniya shiga rayuwa ta barzahu wannan abin da ake fuskanta na tsoro da fargaba da tashin hankali Allah ya dauke masa shi to kaga shi ma wannan guri ne da in aka ce mutum ya samu amincewa tun daga yanzu to babu shakka wannan ya gama samun ni'ima to sai guri na uku shine ranar alkiyama ranar da za a tashi ma matattu Allah subhanahu wataala ya tattara su gaba daya a guri guda bala'in da ke cikin wannan rana ya wuce dukkan wani bala'i da ɗan adam ya taɓa gani ya gani wuri ne da duk in dai mutum ya tuntuɓe a nan babu tashi a nan kana tuntuɓe ka tashi a can tuntuɓe in ka yi shi babu tashi karaya a can babu ba ta ɗoruwa talauci a can baya wadatar da suke biyo bayansa saboda ka ashe a ce ka Allah subhanahu wataala ya amintar da kai cewa wannan lokacin da za ka dakata cikin aminci sai magana ta kare idan annabawa za su yi ta cewa ya ubangiji Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka kubutar ka kubutar kai tun daga duniya Allah ya ce ka samu salama shi yasa aka faɗi waɗannan gurare guda uku waɗanda babu wasu babu wasu lokuta da dan adam kan fuskanci barazana da tashin hankali da fargaba kamar irin waɗannan lokacin da ya tsinci kansa a cikin duniya farfajiyar duniya ya zo cikin bala'i da kuma iri da lokacin da aka ce yau an karɓi ransa zai yi zaman barzahu zaman kabari to shi ma cikin wata jarraba ce in aka ce ya samu abinci ya gama samun ni'ima sannan da lokacin da za a tashi a yi hisabi lokacin da gida biyu ne ko wannan ko wannan to a ce ya samu aminci tun kafin ranar ta zo Allah subhanahu wataala ya lamunce masa aminci a cikin wannan ranar to shi ma wannan ya gama samun abu to kaga wannan shine sirrin da ta sa da ya sa Allah subhanahu wataala ya kebance waɗannan lokuta guda uku ko gurare guda uku da aminci ka duk wani abu da ka gani a cikin alkur'ani to akwai sirri a ƙarƙashinsa? sa ko ka sani ko baka sani ba akwai shi ka roki Allah subhanahu wataala ya sanar da kai abinda ke cikin alkur'ani na hikimomin ubangiji suna da yawa duk irin tunanin mutum sai dai ya kwakuro wani abu amma wasu abubuwan ba zai kai gare su ba to Allah subhanahu wataala ya rubuta wa annabi Yahya alaihi salam a ƙarshen rayuwarsa yayin shahada wani zai ce to ai an ce aminci ina ga aminci ga wanda za a kashe mutum ya mutu ta hanyar kisa ba shine yake ba shine ya rabu da amincin ba aminci ya rayu shedan bai iya nasara a kansa ba bai iya zamar da shi ba bai iya sa shi ya shiga wata talabaƙiya ba wanda ita ce babban nasara ita ce babban aminci babban aminci da zai samu amma kashe shi fi sabilillah ya mutu a wajen ɗaukar kalmar Allah wannan ɗaukaka ce ya samu daraja ce ya samu kuma dan rayuwar nan da Allah subhanahu wataala ya kira shi da ita ya sa masa Yahya wannan suna ya bi shi har bayan mutuwarsa kamar da muka ce ana zaben suna dan sunan ya zan yayi an dace ga shi wannan mai suna to duk wani wanda zai sa wa ɗansa suna sai dai yayi fata amma wanda Allah subhanahu wataala ya zaba masa suna ya sa masa to babu shakka wannan sunan sai ya fi bayyana a cikin sama da kowane suna saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya rubuta yi shahada don rayuwarsa ta ci gaba wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun kada ku kuskura ku ce ba waɗanda ake kashe su wajen ɗaukaka kalmar Allah matattu ne rayayyu ne ku ne ba kwa sani ibn kathir a cikin littafinsa al-bidaya nihaya yake cewa malamai masana tarihi sun ambaci abubuwa da dama dangane da dalilin da yasa Yahya alayhi salam ya rasa ransa to amma yace wanda ya fi shahara a ciki shine wani daga cikin sarakunan zamaninsa. a Dimashq babban birnin kasar Syria a yanzu yana son ya aure wata wacce take muharramiyarsa ce wato ‘yar yar uwarsa ce bintu ukhtihi ce kaga bai halatta ya aure dan shi uba yake abunta yana so ya aure ta sai Yahya a matsayinsa na malamin addini ko a matsayinsa na annabin da yake karantar da al'umma a lokacin aka gaya masa yace bai halatta ba bai halatta ya aure ta ba don wannan haramun ne a shari'ar annabi Musa alaihi salam shari'ar at taura. wannan sai ya bata masa rai ya bata wa ita ita ma su take aure ta to shine wata rana suna tattaunawa da ita da shi wannan basaraki sai sai ya ce ta faɗa abin da take so ya ita ta ce ita abin da take so shine a kawo mata kan ya haya saboda haka ya sa aka je aka kashe shi aka cire kansa aka kawo mata aka aje mata ita a gaba tata sun ce ana aje mata ita ma nan take ta faɗi ta mutu ba je ko ina ba shi yasa ibnu abi shayba cikin littafin al-musannaf ya rawaito mana cewa sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wata rana ya shigo masallaci lokacin an kashe ibn zubair abdullahi ibn zubair hajjaj ibn yusuf sakafi ya ci garin maka da yaki ya kashe shi bayan ya kashe shi kuma sai ya gicce gawarsa aka ɗora gawarsa akan ice aka batta nan kowa ya gani wannan alama ce ta cin mutunci da zarafi da wulakanta mutum sauraka sai ya sa aka gicce gawarsa bayan ya kashe shi to ya shigo sai lokacin an rataye gawar an gicciye gawar abdullahi ɗan zubair abdullahi ibn zubair kamar da ku sani mahaifiyarsa ita ce asma ita ce asma binta abubakar ita ce mahaifiyarsa mahaifinsa kuma azubair ibn al'awwam azubair ibn al'awwam zubair kuma kamar da kuka sani da yake ga sabiya gungun annabi sallallahu alaihi wasallam to da yazo sai ya hadu da asma lokacin ta shekara wajen shekaru sun tafi an ta kai wajen shekara 100 a lokacin ga ɗanta nan an kashe shi kuma an ji an rataye ga wasa to shine sai abdullahi dan abdullahi ibn umar yake kwantar mata da hankali yake lallashin ta yana mata wa'azi yana ce da ita innal jussata laysa bi shay wa inna ma alwahu inda Allah fasbiri wahtasib yake ga mata ce wannan gawa ce ba wani abu bane ce rayukan suna gurin Allah shi ya ransa ta tafi Allah subhanahu wataala ya karbi ransa yana ce da karrama shi wannan gawarsa ce gangan jiki kar ta damu zaka ka ta yi haƙuri ta nemi ladanta a gurin Allah sai ta ce cewa da shi ma yamna'uni min as-sabr وقد أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل شنو zai hana in yi hakuri kan annabin Allah Yahya dan Zakariya shi aka dauko a matsayin kyauta aka kai wa karuwa daga cikin karuwan bani Isra'il. idan an yi wa annabin Allah irin wannan ni dan an yi wa ɗana wanda me zai sa me zai hana na abu inda wannan cin mutunci ne da zubewar daraja Allah ba zai bari aiwa annabinsa tunda har abu ya samu ga ya faru ga annabinsa ya nuna ba zubewar daraja ba ce don haka wannan kakka wato tana gaya masa kayyar ya ɗauka ko ta ta rikice ko ta abin tana da wani ilimin da ba zai sa su shiga cikin wannan halin da yake tunani ba ga zakariya ibnu yahya kansa aka ɗauka aka kai wata karuwa a matsayin an ba ta wata kyauta wanda shi ne ƙarshen ƙistar yahya inda zakariya da allah ya kawo mana ita ana bayan ya gama kuma sai aka shiga ƙistar maryam alaihi salam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا to ayoyin da suka gabata dukkan su kissa ce ta annabi yahya alayhi salam da Allah ya fara mana da ita labarin zakariya da ɗansa da haihuwar ɗansa yahya wanda kamar yadda kuka ji tana kunshe da wani abin mamaki shine an haifi yaro daga tsohuwa wacce ke bakarara da tsohuwar da ya shekaru ya tsufa tukub amma Allah subhanahu wata'ala ya samar da ɗa daga cikin to wannan abu ne mai ban mamaki to sai aka zo kuma sai aka kawo maka kissa da tafi wannan mamaki ita ce kissar Maryam alaihi salam da haihuwar Annabi Isa idan kana mamakin haihuwar yaro daga tsoho tukub da kuma tsohuwa tukub bakarara to ga wanda ya fita zama mamaki shine haihuwar yaro ba tare da uba ba daga kuma matar da take budurwa ba su taba aure ba wannan ta fi ban mamaki idan muka wuce asalin halittar dan adam kissar asalin halittar dan adam shine annabi adam alaihi salam da Allah subhanahu wataala ya samar da shi daga babu ya samar da shi daga turbaya to banda wannan ba a taɓa samun wani kuma abin mamaki ba na halittar ɗan adam kamar haihuwar annabi isa alaihissalam wancan na farko halittar annabi adam babu wanda yake cikin cikinmu lokacin da aka babu wani ɗan adam da ya ga wannan babu wani ɗan adam da ya ga wannan ma a shahadtukum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusikum lokacin da Allah ya halicci ɗan adam babu wani ɗan adam da ya ga sanda aka halicci dan adam to tunda bai ga wannan ba to Allah zai nuna masa kuma wani abin mamakin da shi kuma a samu irin su jinsin su ɗan adam wanda za su gani za a yi a gaban su za su shaida shine haihuwar annabi Isa alaihi salam ba tare da uba ba haihuwarsa ba bisa al'adar da aka saba samun ɗan adam da gare ta ba domin ɗan adam ya gani da idansa ci gaba da hararo wannan kudura ta ubangiji da ikon ubangiji idan har ba zai iya waiwayowa ya koma ya yi batun halittar annabi adam ba watakila halittar annabi adam bai gani ba wanda ya gani da zubinai ba shi amma wannan an yi a gaban ɗan adam ɗan adam ya gani zai ci gaba da ba da labarinsa to bayan allah subhanahu wata'ala ya gama batun zakariya alaihi salam sai zo da mutum a kissar maryam alaihi cewa kurfin kitabi maryam ka ambata a cikin wannan littafi shine alkur'ani kissar maryam idin tabadat min ahliha makanan sharkiya. lokacin da ta yi nisa ta bar danginta ta nufi wani guri can gabashi fattakhazat min dunihim hijaban ta riki wani shamaki tsakaninta da su Fa'ar arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata da ruhin shine malaika ta fatamassala laha basharan sawiya sai ya fito mata a wani mutum mai daidaitacciyar halitta qalat tace inni Udubin rahmani minka in kunta taqiya ni ina neman tsarin Allah mai rahama da kai idan har kai ka kasance mai tsoron Allah kala sai ya ce inna ma ana rasulun rabbiki ni ba wani bane face manzo ne daga ubangijinki bi ahaba laki gulaman zakiya dan yi miki kyautar wani yaro mai tsarkakakke kala ta ce an na ya kuru guda mu ta yaya ne zan samu ɗa zan samu yaro walam yamsasni basharun alhalin mutum namiji bai shafe ni ba walam aku baqiya kuma ban zan abin da mazinaciya ba qala sai yace kazalika haka abin yake qala rabbuki huwa alayya hayyin ubangijinki ya ce wannan abu mai sauki ne gare ni wali naj'alahu ayatan linnas kuma dan mu sanya shi zan aya ga mutane wa rahmatan minna kuma ya zan wata rahama daga gare mu wa kana amran maqdiya kuma wani al'amari ne da an riga an yanke hukuncinsa sai ya wakana to anan Allah subhanahu wataala ya buɗe kissar da wasu fil kitabi ka ambata a cikin wannan littafi alkitab anan ana nufin alqur'ani alkhitab li muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ka karantawa al'ummarka labarin maryam alaihi salam dan su san darajar ta kuma su san kamalar kudurar ambatanta a cikin alqur'ani Allah ce wa kurfil kitabi a ce a ambace ta a alkur'ani wannan shi ma dan a nuna maka girman darajar ta ne alkur'ani wanda littafi ne babba da ba a taɓa samun wani littafi kamar sa ba shi musulmi suke karantawa a gabashin duniya da yammacinta to a ce an ambaci kissar maryam a ciki dalili ne da yake nuna girman sha'aninta dalili ne da yake nuna darajarta maryam ita ce maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam yar uwa take ga mahaifiyar yahaya wanda aka gama ba mu labarinsa da annabi isa da annabi yahaya 'ya'yan ya da kanwa mahaifinta shi ne imran ɗaya daga cikin manya-manyan masu ibada kuma masu shugabanci na addini a cikin banu isra'il zurriyar imrana tana tikewa da zuriyar annabi dawud ne alaihi salam saboda haka ta fito daga babban gida kenan maryam ta fito daga ɗaya daga cikin manya-manyan gidajen banu isra'ila a zamanin Al-Ƙur'ani ya gaya mana yadda aka haife ta da irin yadda ita ma tasowarta ta kasance da irin yadda da Allah subhanahu wataala ya darajta ta tun tana yar karama da yadda ubangiji ya karbe ta ya nuna abun mamaki dangane da ta tun kafin a zo haihuwar annabi Isa ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana cewa qalat imra'atu imran رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi حساب anan a waɗannan ayoyin Allah subhanahu wataala ya gaya mana irin taso da Maryam ta yi alaiha salam da yadda aka haife ta da ta samu tarbiya da yadda ta samu kula ibada ce da tsoron Allah suka kewaye ta ta ko'ina ta taso cikin gida na tsoron Allah gida na bautar Allah sun tana cikin cikin mahaifiyarta tana cikin cikin mahaifiyarta mahaifiyarta ta yi bakance cewa abin nan da yake cikinta a lokacin bata san me za ta haifa ba namiji za ta haifa ko mace tana sa tsammanin ta haifi namiji shi yasa ta ce ma nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni abin nan da ke cikin ciki na yi maka bakancen shi zan yanta shi don bautarka wato zan raba shi da dukkan wata ɗawainiya ta rayuwar duniya ya koma kawai hidima zai yi wa addininka to tun tana ciki mahaifiyarta ta fara wannan ta yi wannan bakanci tsakaninta da Allah har kuma lokacin da ta zo ta haife ta ga shi ta haife ta ta gama ci ta haifa amma ba ta fasa abin da ta yi ba inda a ce ta bi wasu wasan shaidan ko iblis ce to ke da ba ai namiji kika yi niyya kuma yanzu mace ce saboda haka kina da dalilin da zai sa ki janye wannan alwashin da kika sha ina ta ci gaba da dagewa akan wannan alwashin da take shi kansa wannan dagewar wata ibada ce ta dage bayan ga wani dalilin da za ta iya sa ta sunfile ta ce ta fasa ta zame ta ce ta fasa amma ba ta fasa ba ta ci gaba da wannan ce inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa Allah ga shi ne mace na haifa namiji na sun haifa saboda mace ba za su zama daidai da namiji ba to amma duk da haka ubangiji ka karba na sanya mata maryam kuma ina neman ka tsare ta da ita da zuriyarta daga sheda wannan yasa hatta annabi Isa alayhi salam kamar yadda annabi ya gaya mana shaidan bai iya taba shi ba yadda yake taba yara saboda wannan addu'a da mahaifiyar annabi mahaifiyar Maryam ta yi ni uizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ina neman mata tsari da ita da zurriyarta daga shaytan sai zan shaytan ko zurriyarta bai iya taba ba shi da annabi Isa alayhi salam to kaga ashe ta taso cikin wani yanayi na bautar Allah ta taso cikin wani gida na tsoron Allah tun tana ciki ake ambatan Allah dangane da ita har ta zo duniya ana mata addu'a saukowarta tana saukowa mahaifiyarta tana mata addu'a ta kai ta abin nan ta dauke ta ta bada ita Allah subhanahu wataala ya jefa renanta a hannun annabin Allah saboda shi ne babba wanda yake kula da abin da aka yi ƙura'a sai gashi ƙura'ar sa ce ta fito tunda kowa so yake karbe ta sai ya zama da shi ƙura'ar sa ta fito ubangiji ya danka renansa shi yasa cewa kaffalaha zakariya wanda ita ce maryam alaiha salam insha Allah lokaci yayi zamu da tsaya anan amma insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda da yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh